94.6 tarde, queridos escoitantes Benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia No 104.6 da FM Para todos vosotros, dúas oriñas de radio en galego Con comunicacións, con informacións Con noticias, con eh, entrevistas e eh, música para que todos vosotros poidades disfrutar estas dúas oriñas. Darlle as gracias ao noso técnico Kiko Belinchón, que senón isto non se iría adiante. Eh, desexar que o noso compañeiro Armando se recupere de, definitivamente porque parece ser que outra vez mm, tivo aí un pequeno atranco. Pero vamos a ánimos para que todo esto se realice con ben, querido Armando. Seguro, seguro que todo irá ben. Bueno, vamos a escoitar un bocadiño de música eh, de seguida intentaremos conectar con Galicia porque precisamente de Galicia é o primeiro convidado que teremos en primeiro lugar. Vamos alá. Música para todos vosotros, queridos escoitantes. Música deixamos esta musiquiña e poñémola de fondo para recibir precisamente a Correo Corredeiro Tono. Moi boa tarde. Moi boa tarde. Benvido. Moitísimas gracias por gracias. aceptar o noso convite e moitísimos parabéns por ese grande homenaxe que te ofrecer, que te ofreceron en Coruña. Por certo, hai que destacar, e destaquei eu na, a semana pasada, ou polo menos eh, aí ah, na, na última edición, que ti mudaches o, o, o, o nome, xa non eres tanto Antonio Xavier, senón que eres Tono como, sí. de, como de cativo, non? Sí, meu nome de neno, sí. Por pois eso... Foi a raíz da viaxe a Namibia mm. que crucei dous trópicos e un Ecuador mm. e a morte da miña nai. Vaya. Entonces decidín que tiña que facer algo e en vez de poñerme un pendente como facían os mariñeiros, <laughs> sabe? Sí, sí, sí. Pois dixen o meu nome, como me chamaba a miña nai cando se enfadaba? Tono. Tono. Tono Javier. <laughs> Entonces, Javier. pues, bueno, é, é sí, unha sí. renovación, sabes? Na vida, sí, sí. eh, ás veces... Eh, tamén cambiei o aspecto físico, ah. cambiei de dieta alimenticia, deixei meu pelo largo, sí. o sea, hai moitos cambios, moitos cambios na miña vida. Sí. Eh, E, e, e o que si sí estou moi contente e ademais eh, felicítote por por, por, por o teu traballo pero por esa grande mm, celebración que tivestes aí na Coruña porque moitos amigos moitas eh, moitas persoas que, que, que ti aprecias pero que te, é lógico e a mí pareceme importantísimo que o fagan precisamente cando ti estás a, ah, convén que, claro, que eh? claro e podo dar as gracias claro, claro, porque as danzas macabras <laughs> pero que, cando, que estas cosas homenaxes que se fan aos mortos sí. po, non poden dar as gracias mira, eh, eu penso cada mes unha homenaxe mira, pola experiencia eh, que acabo de pasar uh -huh. é tan importante para o homenaxeado como para o homenaxeador claro. o sea, para aquel que fai o homenaxe, non? Como que o, o, o que o recibe, non? Sí. É tan importante para, para os dous. Un porque recibe o amor mm. de, de, unha cidade, de, de un entramado humano, social, non? Mm. E outro, porque por fin ten esa capacidade de, de rebordar a generosidade de, de dar, non? Mm -hmm. Que en realidad é o único que se ten. É unha é a cidade o sabe. A cidade mira, a mesma Lara Pintos que, que este, che contou que estou agora ah, sí, que, que é, é unha compañeira de traballo ahora mesmo estábamos o primeiro que me dixo foi chorei ah. Outro día no Teatro Rosalía Emoción, emoción, chorei. claro, claro emoción. Pero moita xente chorou non? Claro. O sea, entonces, entonces eh, claro Por que? Porque en realidad estánse facendo un homenaxe a eles mesmos. Claro. Porque eu, eu como artista Estou por eles. Eu son un, como te diría eu, un fruto desa árbore, non? Hai unha cidade que, que, que, que, que me pariu, sí. que, me, que me asistiu, que, que, que me fixo, que me deu as luces, yeah. e as sombras necesarias yeah. para eu poder tecer un discurso na miña vida, sabes? Claro. Poder medrar con un oficio. E, eh, eh, ademais, ademais outra cousa que tamén eh, seguro que percibiche, bueno, compartiche precisamente a túa creatividade co, co, co, cos asistentes e eh, con moitos deles, porque teño entendido que agasallaches a, a, a moitas persoas co, co, con, con obra gráfica, non? Claro, porque eu teña, eu tiña que eu Carai, tiña que claro. ter esta red eh, reproficidade, reproficidade, non? Claro, claro. O ser un pouco... Eh, claro, porque eles me están dando, sí, me están sí. facendo homenaxe. Vaya. Pero señor, que, pues, que dar as gracias. Carai, que... Eh, a mellor forma de dar as gracias, penso, eh, dar algo da miña man, non? entonces eu comentei non? non, non sí. eh, eh, entenderon rapidamente carai, non? carai. Eh, mago estar tan longe sí, para non poder é unha obra gráfica ademais de calidade eh? con moi bo papel eh, unha impresión chiclé Carai. de inyectores, alta calidade, eh? Pois non era noraboa, eh, era moitos parabéns, escoita, ademais disfrutando, lóxicamente, escoita, que, que ademais dixerame Mercedes que, que estiveche no Pazo de Sabadelle, que aí tamén sí. es outro día, eh, tamén disfrutando porque non somente esa obra pictórica, sino tamén a túa creatividade eh, poética tamén. Sí, no Pazo de Sabadelle, lín unha sátira que escribín carai, eh, carai, sí, pues. Pois. aí atrás carai. unha sátira contra certo fracaso mm. que, que levamos na nosa xeración non? claro porque eu son dunha xeración da contracultura non? Claro. o sea, nos fixémonos nos anos 60 e sobre todo 70 non? Mm. o sea, con unhas ideas libertarias as que eu sigo sendo fiel, eh? eu sigo de alguma maneira, eh, sabes, eh, estruturado por, por, por di que hai unha evolución, unha evolución, claro. eh, sabes, a través a través dos anos e da experiencia que que te, que te vai afinando, vas afinando un pouco. Sobre todo, máis que nada, a actitude, non? O que é a actitude espiritual, non? Mm. É o que vas de unha maneira afinando, non? Pero eu sigo sendo fiel a, a aquela eh, soño de, de vida, de, de natureza, de instinto, de amor, mm. de afectividade, de... Sabes, estou vendo unha deriva eh, un pouco terrible, tremenda nesta sociedade actual. Non? Estou vendo unha entrega non de, de paradigmas que tiñamos conquistados que vexo que se veñen abaixo vexo que as novas guerras ah, guerras terribles carai. un horizonte cerrado un horizonte pecho non? Sí. o sea con, con, con un sufrimento que hmm. que vai a chegar a nos escasas, vai a chegar a nosas portas. Que... É imposible nun mundo global escapar desta bestialidade. Claro. É imposible. As guerras que, que, que de, bueno, e as matanzas de nenos que, que, que tan tan, <laughs> tan ah, Que é un espanto, claro que sí. Dios, sí claro, claro, sí, sí. eso é abominable. Sí, sí. Eso é abominable. Eu estou eu, eu como imagino que toda a xente de ben eh, eh aquí estamos horrorizados sí. porque non é futuro non, non é futuro para os nosos fillos, para os nosos netos, non é, non é un camiño, non, non é un camiño para a humanidade. Claro. O sea, non, non evolucionamos mm. dende o paramecio, entendes, aos Pink Floyd para entregar eh, a causa humana mm. eh, a volta da esquina a unos bárbaros eh, vengativos eh, malvados eh, egoístas que lle sobra eles teñen un cálculo os plutócratas, os ricos, sí. de que non o mundo eh, non pode soportar tanta xente. Claro. E agora están ca idea de, de eliminar, El... de quedar xusto, eles necesitan a man de traballo que necesitan para funcionar eles, mm. que é pouca porque a tecnología e os robots necesitan pouca man de obra. Sí, sí, entonces sí. non teñen por que alimentar, eh, eles ven parásitos. Caray. Eles ven eh, todo, entonces queren o mundo entero para eles, sobra Caray. moita xente a eh. vista destos ricachos, egoístas, cegos, por es... cegos, porque a avaricia é eh, eh, esa ambición desmedida é mm. cega. Sí, sí. É cega como é a envexa, como como son Carai. Sabes, eu, eu... perdemos a visión perdemos un pouco, non sei, o, a orientación, non? Eh, yo... Eu que fixe en Rosa dos Ventos, mm. sei do importante que é ter un rumbo, mm. sei do importante que é navegar con un rumbo, non perder o norte. Ti, ti, eh. estás, ti estás sementando, polo menos, unha idea de, de, de, de amor, de, de transmisión eh, extraordinaria. É Por es... que trato Por iso... É do que trato, porque eu sei que a arte non é outra cousa que unha celebración amatoria. Eso, non é outra eso, cousa. Sí, arte. Sí. arte é unha celebración da vida a través do amor. Uh -huh. Non é outra cousa. Eh, entonces te, a túa mensaxe te, polo menos coa túa creatividade estáse transmitindo estáse recollendo e por, por certo te, te elixiche precisamente voltar outra vez á aldea porque na aldea é onde ti tamén disfrutas non? onde a maravilla do, sí, bueno, do campo eu marchei á aldea xa fai ahora 36 anos Carai. porque mm, eh, necesitaba eh, sabes, necesitaba de pronto un día dime conta que necesitaba mm, ver medrar a erva, ver hmm. madurar un limón, escoitar cantar un paxaro, sabes ah, que era algo que, que que estaba un pouco saturado, Co non, de, sí, de vivir en, en, no centro da Coruña, ademais, que claro. estaba vivindo no Orzán, non? Que sí. Con, Entonces, con... Mar marchei un pouco á aldea eh, porque necesitaba un pouco Con... Eh, facerme forte Con... interiormente, sabes? Aquel momento estaba buscando forza. Bueno, vouche ser sincero, vouche a falar sinceramente, sí. porque estaba en unha desintoxicación alcohólica. Bueno. Porque fui un alcohólico, entonces en ese momento deixei de beber, tuve un delirio en tremes, e eh, tuve que eh, afinar moitísimo, eh, con unha medicación, eh, con un estilo de vida Ayuda. cambiar Entón estuve, marchei. A natureza curou curoute, curoute a natureza logo entón. Sí, sí. Chuve, chuve. Ali, ali curei, ali claro, curei. Claro, claro, eh, claro. De feito, non volví a, a, a beber así alcohol na miña vida. Bueno, alguna vez A mellor un vasiño de viño de vez en cando cae, non? Pero sí. nunha festa, dale moderado, eh. claro, no, claro. sin problema, xa, porque sí. despois de pasar xa eh, me parece que son nove anos Carai. O, o corpo perde a memoria sí, sí. O, sea, o sea, que é físico eh? a memoria física claro. a dependencia psicolóxica pode ser toda a vida claro. pero me refiro a memoria física non eso de que o corpo sinta tirón me claro. parece que aos nove anos acabouse eh, bueno, eu eh, estou forte estou pues pois ale... teño 73 anos eh, eh, pois Estou ben, estou pues pois, ale, forte, estou ale... traballando todos os días, estou mantendo dous talleres, Carai. un aquí e outro en Cádiz. Carai, eh... así que, que continúas co, co, co, co, co, co traballo ali en Cádiz, eu pensei sí, que, que sí, o deixaras, pero, no, pero, pero, pero vas ali, vas. Sí, o taller do sur é fundamental. Ajá. E máis viñeron Viñero <laughs> Claro. Viñeron a, a homenaxe. Viñeron dende ali. Viñeron, vi, veu unha expedición, viñeron tres. Iba a vir o alcalde de Bejer tamén. Carai. Que, ao final non poido vir, veo o concelleiro de Cultura. Carai. O, que Manuel Jesús Melero Callado. Melero, sí. Veu, sí, subeu para, para, con con dous amigos del sí. que son os que teñen a venta los naderos de sí, sí, sí, sí. vivindo ali sí, sí. hai unha venta que donde comer de maravilla vai a comer a xente ali desde Algeciras a desde a fronteira Carai. vai xente ali a comer Carai. Eh, Eso... eh, donde comer riquísimo porque donde comer sí popular, ¿no? Caray. El gazpacho caliente, sí. las tagarninas, los alcauciles, o sea, el, el, el, almuerzo campero. Caray. O sea, estas cosas deles de populares, Con... non? De, de, de majar en el dornillo, Caray. esa cocina... Moi ben, conexión, conexión multicultural e gastronómica, non? Sí, pois pues se... viñeron, viñeron, e máis, e fíjate que bonito foi, sí, sí. fíjate que bonito foi na homenaxe, que cando subiu a falar o Concelleiro de Cultura sí, de, sí. da Coruña, eh, pues, pois, sin avisar previamente, lle di ao colega andaluz, Tibi, vamos para arriba. <laughs> ¿Cómo? Que Canal Fiesta que vengas conmigo. Ti emocionado. No, falaron claro. os dous. Carai. Falaron, eh, eh, o Tini, eh, o Manuel Jesús Melero Callado, ten unha charla que quedou a xente ca boca aberta. Carai. Ademais, en andaluz este bonito requintado, non? Moi ben, Un andaluz más lindo, ¿no? E, eh, e eh, ti... Todos falando galego, Él de pronto empezó a falar ali en gaditano. Carai. Bah, E ti eh, disfrutando, non? Ao, claro. ao sair do teatro, as coruñesas comían, non? Iban, viñame a min. Dándome. Mira, ese gitano tan guapo, tan elegante. Moi ben, moi ben. Digo, gitano, fenómeno. Pois, pues, non era boa. vou facer unha exposición con eles ali, ahora en outubro. Sí, porque ademais ali teño entendido, polo menos no, no que che lín algunhas ocasións que ti que te, que, me, que, que te entrevistaron e escribiron na, na voz de Galicia, dici, a ti o traballo ali refrescate. Quere decir que aquelo eh, sí. eh, eh, imaginas de outro xeito, non? Co, co, co, co calor andaluz, non? Sí, sí, me cambia o registro completamente, sí. Carai, Eh, sí, el, el, el, cambia o registro. Sí, porque Galicia, vamos a, vamos a ser un pouco eh vamos a decir la verdad. Sí. Galicia é un país moi fermoso, ten unha vocación de paraíso. Claro. Pero ao mesmo tempo é unha sociedade mm, que vive un pouco en ancestral. Eh, eh, sí, inter, como hai como unha endocociña, non? como sí, sí, sí. é todo cociña o que se coce aquí e todo capapadeiras arriba, sí, non? Al... E todo como, sabes? Al, algo de... que transmitiron os nosos avós dun xeito así un pouco sí. demasiado uh, demasiado estamos estruturado. Cultura, fíjate, estamos nunha cultura que eu penso que ten necesidade de abrir eh, horizontes. Eso, eso, eso. Exactamente, sí, sí. Eso é o que ti estás transmitindo tamén. Sí, outro día tropecei cun verso de Rilke sí. que me parece que decía algo así como a visión a través do animal e de horizontes abertos. Ajá. E quedei prendado deses dous versos de Rilke, non? Claro. A visión a través do animal e de horizontes abertos. Sí, o sea, sí, que eu penso que esos, esos horizontes abertos é eh, o que nos está empezando a faltar aquí, que estamos vivindo un pouco esta cousa que o cociñamos todo, non é cocido, sí. no pote, tapado, non? Esa a cousa de sí. casi como é de de de de ola presión. Sí. Sabes, é un pouco da cousa. Eu penso que necesitábamos un pouco máis de sabes, de sacar a cabeza de ver o mundo. In, intentar ser máis europeos tamén. Sí, sí, un pouco máis... abertos, máis abertos. É eh, un pouco máis... Eh, eh, eh, vivido un pouco máis na luz, en, sí. na, porque logo eh, as, as estrategias culturais en Galicia, ¿no? O que está estructurando o mundo cultural en Galicia. Está todo baseándose sobre as academ as reales academias, <laughs> os consellos da cultura, os me estás entendendo sí, sí, sí. Es, ¿no? es... todo sobre unha política institucional que que, que non unha estrutura que, o sea, que non é fértil, vamos a ser claro. Sí, unha estrutura unha estrutura administrativa moi cadrada. Sí, que en... non é fértil, porque ah. eu penso que o que é a cultura fértil é a que nace dende do underground, desde as sombras, sí, desde sí. abaixo de todo, é que chega ao mundo dun eh, xeito misterioso, non? Sí. Que di, isto como apareceu aquí. Non aparecen as cousas como de sorpresa, non aparecen planificadas, claro, sabes? Claro. Sí, sí. Un pouco como cando aparece o amor, non? Dice, sí. ah, Sí. Sois o, o cupido que dispara cos ollos tapados, non? Aí esa cousa de rapto de, de azar, non? Sí. Non non calculas, non? Sí. O sea, me vou enamorar, vou un club de citas, non, eso non funciona. Bueno. O sea, hai algo, non sei, que, que hai que deixar que que, que, que os, os accidentes, sí. os accidentes na vida, son os que traen os agasallos, os regalos, claro, son claro. os que traen sabes, as, as sorpresas. E abertura, claro que sí. Se bueno. saber aventuras. Claro non podemos sí. vivir sin accidentes. Claro. Ah. Eh, é inexcusable. Vale. Pois... O sea, o que temos que tratar é que os accidentes sean subsanables O sea, que, que, que nos podamos con eles, non? que nos beneficien. Que non podan eles con nos. Que, no, que nos beneficien. Que non, que non nos leven os accidentes por diante, claro. senón que nos seamos capaces de dar sí, sí, cara sí. e poder con eles, non? Disfrutar Pero vivimos unhos tempos onde, sabe, hai moita entrega. Hai, a mí o que máis me está molestando é eso que que eu vexo que as novas xeracións e tal, e, bueno, incluso xeracións adultas, eh, mm. xente moi feita, que entrega, entrega a liberdade, entrega mm, Carai. a, a, as oportunidades de medrar, as oportunidades de cambio, ¿no? Entregan, entregan a súa vida, non? Se non lle deran valor, como se non souperan o, o que teñen. Eh, de vivir é unha pasada, eh? eh, eh disfrutala que, que, que é importante, claro que sí. Pero oportunidade que, sí. que me estás ti a mí, Xulio, de falar pola radio, porque aquí <laughs> é que nos escoite Toda a xente que me está escoitando agora. Claro, e poder decir libremente o que penso e o que sinto. Os gale... é máis importante o que sinto co que penso. Ah, no, no, eu estou recibindo información e eh, recibindo unha lección de vida, porque é importante o que ti estás transmitindo. Agradecer agradecercho muitísimo mesmo tono. Eh, continuaremos in, in, incomodándote noutro momento para poder falar contigo Moitísimas e seguir gracias, e, e seguir disfrutando coa túa eh, enorme enseñanza que, que lle transmites a todos os galegos do Mediterráneo. De acordo. Una, Moitísimas gracias. Unha aper... aperta moi grande a una, todos. Unha aperta grande. Picos. Tono, ata outro momento. Ata outro. Veña pois disfrutamos con as, cos seus ensinos eh, disfrutamos coa súa creatividade poética e lingüística, ademais casi filosófica, tal e como acaba de decirme. Vamos a despedilo con música e continuamos, queridos escoitantes. Música